En vader, ek wil veroogend soos hierdie let sê, dat ons die droom in die hart is. En dat hy ons daar hou. En maak nie saak wat ons doen, of waar ons gaan nie. Die gedachte vir ons, bly die selfde. Die droom vir my, en vir ons, bly die selfde. Een droom van vrede, en, en ris, en voorspoed, en vooruitgang. een droom vol liefde. Een droom wat gevlat is met u. Een droom vol van die teenwoordigheid. My vader, ons soek nog van u. Ons wil meer van u. En vader, dankie dankie dat u nie ophou met ons nie. Dankie dat u nie kan ophou met ons nie. Dankie vir die prijs wat betaal is. Een groot prijs. So dat u kan anhou met ons. Een prijs wat betaal is, so ons kan ingaan. Ingenooi is in die teenwoordigheid. Ingenooi is in in die teenwoordigheid van die koning van die konings, die koning van die eeuwe. Ons eer die Vader. Amen. As iemand vir ons een woord het, luister ons graag. Paulus skryf vir die Filippense, dit voel vir my kan omtrent nie wegkom van die Filippense in die uh, Mirror Bible nie. Ek wil graag vir julle hier lees, um, wat Jan verochend gebid het toe, dink ek so, ek dink hierdie woord is staak in die kol vir ons gemeente. Maar Paulus skryf, hy sê um, ehm, 1 vers 26, The joy of our union in Christ knows no limits. We have so much reason to celebrate I can just imagine the eruptions of bliss should I be with you right now in person, Paulus says. The one essential thing that would fully engage the focus of your earthly citizenship is the fact that your daily conduct communicates like value and gives context to the gospel of Christ. So whether I'm present with you to witness your steadfastness with my own eyes or absence, our spiritual union and single mindedness will be equally evident. En dit tref my net ehm um, Janet het dalk al gesê want ek het nie alles oor rus gehoor nie, maar as ons enkel gefokus bly, dan is ons in die rus. En dan vers 28 sê your brave fearlessness in the face of every kind of obstacle is a sure sign to those who oppose you that their efforts are futile. Your triumphant attitude makes salvation even more apparent. Because of the grace that you are gifted with in Christ, whatever you might suffer on behalf of Him can never distract from what faith knows to be true about you. Our faith is on exhibit in the same public arena. We are not spectators of one another's endurance, but co witnesses thereof, we mirror one another triumphantly. In Christ, our association is most intimate. We articulate his love story, entwined in spirit communion and tender affections. Your Christ mindedness completes my delight. You co echo the same agape. We are soulmates resonating the same thoughts. Dankie. Dankie Susan, jy weet maar net nie hoe jy in die kolie is nie. Uh, ons is in Filippense, ons het verlede week gepraat oor Filippense 2, oor hierdie goed wat Susan nou gelees het, en ek sê, ons sal dit klaarmaak vandag, want ons kon nie klaar krijg verlede week nie. So, eh, dankie Susan daarvoor, kom ons gaan haal dit net by die begin. Want nou, ons gesê, 2015, is vir ons die jaar van ris. Die jaar om in sy ris in te gaan. Uh, Hebrews 4.11 het gesê, beuiver julle om in te gaan in die ris. Nou, daar is een paar woorde wat Henda my laat beloof het, dat ek vir julle sal neerskryf. Uh, sy sê, want julle moet het blijkbaar voor in julle bybel skryf. Die woord beuiver in die Grieks is die woord spodatso. Spodatso. En dit betekent spoedig, vannacht. Dit betekent, dit is nie werk nie die Engelse vertaling sê, laat ons werk om in te gaan in die ris. Want ons nou, ons gesê, ons is in een catch 22 situasie hier. Aan die een kant is daar ris, aan die andere kant is daar eiwer. Nou wat is dit? Is dit nou werk of is dit ris? Jy sien, ons kan sê, nou gaan sit ek en ek sit nou en wacht, iets moet gebeur want ek ris. Of ek kan werk om in te gaan in die ris. Jy weet, baie van julle wat nou van vakantie afgekom het, verstaan hier die begrip mooi. Nee, jy het die hele jaar hard gewerk, jy het dit verdien om te ris, jy het gaan werk om te kan rus. Nou het jy klaar gerus, nou moet jy weer kom werk om weer te gaan rus, nee. Dis daai deel van rus. Maar geestelik werk het anders. Geestelik sê God, ek het gewerk. Nou kan jy rus. Dis liefde. Want sy liefde is die woord agu pau. Agu, wat beteken die herder en pau, is om te lei na rus toe. Is rus. So hy wil ons na rus lei. So hy sê, ek het gewerk so dat jy kan rus. Ek het die skuld op my geneem. Ek het die wet nagekom. gekom. Die laaste jota en titel daarvan, ek het die skuld vir die oortreding daarvan op my geneem. Ek het jou siektes in my lichaam geneem, so jy kan ris. Ek het jou verlos, so jy kan terugkeer in ris. Sien jylle die geheim? So, dit is die beginsel, die geestbeginsel hier. Maar nou moet ons verstaan, wat beteken ris dan, om in die ris in te gaan, beteken in die eerste plek het hy gesê, ons wil spoedig in die ris ingaan. En nou het ons begin lees in Filippense, en ons kom achter Paulus sê vir ons paar goed in Filippense, daarby vers het hy gesê, hoofdstuk 1 vers 6, hy het gesê, ons vertrouw juist hierop dat hy wat een goeie werk in julle begin het, dit sal volleindig. Eindelijk wat hy sê, God het genoeg energie om dit deur te sien. God gaan nie halfpad moeg raak of moedeloos raak of opgeen nie. Daar is genoeg energie by God om hierdie saak deur te sien. Maar julle sal met my saamstem dat God het nie kan deursien sonder my en jou goedkering, toestemming, samenwerking. God is liefde. Liefde dwing homself nooit op een mens af nie. Liefde laat ons altyd met een kees. Hier is een fundamentele begrip. Liefde laat ons altyd met een kees. As jy die kees uithaal, het jy liefde uitgehaal. So God sê, ek het genoeg energie om hierdie saak deur te sien, om dit wat ek begin het, dit wat ek begin het in my sien, te voltooi in jylle. <laughs> Wat het God begin in sy sien? Hy het door sy sien begin om die herstel te bring van sy oorspronkelike bedoeling. Onthou jy toe hy gesê het, kom laat ons mense maak na ons beeld en gelijkenis en laat hulle heers. En wat David het van geskryf het, het om weinig minder as God self gemaakt, met eer en heerlijkheid het hy die mens gekroon om oor die werke van die handen aangestel. Dis wat God kom begin het in sy sien, hy het het kom herstel in sy sien. En nou sê hy, dit wat ek herstel het, het ek genoeg energie voor, om dit deur te sien, so dat die volheid daarvan, die volle implikaties, die volle consequenties daarvan, in jou leven, sigtbaar kan wees, in die jaar 2015. Kon al wees in 2014 ook, in 2001 ook, in 1900 ook. Maar is nog altyd vir ons beskikbaar. En wat eh, ons moet verstaan in hierdie ding is, dat dit Godse hart is. Nou het vers, ek het soms net so paar verse uitgehaal, om net die, die lijn te kry, het vers 9 gesê, hierdie kostbare woord, hy sê, En dit bid ek, dat jylle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en alle ervaring. In kennis en alle ervaring. Nou, hy sê, jylle liefde meer word, maar nou het ons gesê, liefde, het ek het ook op die boord skryf, ons gesê, liefde, kan ons anders skryf. Ons kan sê, liefde, is gelijk aan Agu, Pau. Agu is die herder. Pau is die rust. Hy sê, so dat jylle liefde meer kan word, so dat jylle ris meer kan word. Om, as die liefde meer word, betekent dit die ris word meer. Ons het verlede keer gesê, as ons verstaan hoe liefde, of voor verlede week het ons gesê, as ons wil verstaan hoe liefde werk, gaan lees psalm 23. Wat sê David? David sê, die Heere het my lief. Dis die hele psalm. Hoe werk liefde? Hoe lyk liefde? Hy sê, er word niks. Hy laat my neerleer groen weivelde na waters waar ris is, daar leie jy my in. Jy verkoek my siel. Jy leie my in spore van gerechtigheid, om jy naam ontwal. Boie, wat is liefde? Liefde is om my in die ris in te leie van Godse oorspronkelijke droom met my leven. Godse welbehaar, dit is interessant, nee, Godse droom van my leven, Godse oorspronkelijke bedoeling, die woord dokeio, is Godse oorspronkelijke plan, ons vertaal het met heerlijkheid, so heerlijkheid is eindelijk Godse oorspronkelijke plan, dis heerlijk. Hy sê, nou, hy kom hier so, hy praat, ons gaan later vanmorgen praat oor vers 13, hy sê, na jy welbeha, die welbeha van die Heere is jy, doukia. My ander woorde, jy is goed, die goeie bedoeling wat God gehad het. Hy bevestig, Godse bedoeling is goed, maar nou verdubbel hy dit. Hy sê, dit is een goeie, goeie bedoeling. Hier is goeie, goeie nies, he. wat sê, hy sê, dit is Godse welbehaal vir ons. Hy wil hee, dat dit in ons levens werkelijkheid moet word. En nou sê, hy is twee goed nodig. Hy sê, dat is kennis nodig. Want jy sê, as ek nie kennis het nie, hy sê, my volk gaan te gronde weens een gebrek in kennis as ek nie kennis het van die waarheid nie, kan die waarheid my nie vry maak nie. Jezus het gesê, as jylle my woord le, as jylle waarlik my disciples, jylle sal die waarheid ken, die waarheid sal jylle vry maak. So die vrymaking van die waarheid, of vrymaking dier die waarheid, kom ons net dier die waarheid, dier kennis van die waarheid. En daarom het ons nodig om sy disciples te wees. En daarom, Susanne, is het my so kostbare, hier die beeld wat jy vanmorgen gee, is wat doen ons hier? Hoe kom ons hier? Om ons gedenke te oefen. Om ons gedagtes te oefen dis soos, soos ouwens wat saam oefen, jylle ouwens wat hardloop, jylle gaan oefen saam, die ouwens wat gym, jylle gaan gym saam, om oefenmaats te wees, is om saam te oefen, om oefenmaats te wees, beteken om op te dag, op die afgesproke tyd, sal twee saam wandel, en sy hulle afgesprek het, is om op te dag, dis nog iets meer, dis nog om gehoorzaam te wees, nou goed, hier is nog een woord, gehoorzaam, die woord gehoorzaam, gehoorzaam, is die Griekse woord hoopa-oe-koe. Hoopa-oe-koe, weet jy wat beteken het? Hoopa beteken onder. Oe-koe beteken die invloed van. My ander woord, gehoorzaamheid is om onder die invloed te wees van wat gesê word. Jy sien, as ons wetties daarna kyk, en, ons, en ek geef jou opdracht, sy is, en jy is gehoorzaam, jy doen die opdracht, dan het jy iets gedoen, want jy moet het doen, want ek het veel gesê. Maar as ons na die gehoorzaamheid kyk, waarvan Paulus praat in Colossense, as hy van Jesus' gehoorzaamheid praat, dan sê hy, Jesus was so geoefen in sy denken, dat hy so, omself so onderwerp het, aan Godse gedagtes, dat sy begeerte geword het. So sien jy nou, is my gehoorzaamheid nie iets wat ek moet gaan doen nie, Gehoorzaamheid is nou my begeerte. <laughs> Ek wil dit graag doen, want jy Piet het ander dag gesê, hy sê, wat gebeur met my, ek wil nie meer sondag nie, later aan sê ek, ek kan nie meer sondag nie, want ek het onder die invloed gekom, van Godse droom van my leven. So gehoorzaamheid, as ons vanmorgen hier sit, as jy vanmorgen hier sit en sê, ek is gehoorzaam, dan wat jy doen daarmee, jy sê, ek stel my eindelijk daarop in, om my te onderwerp, aan Godse woord, wat door sy geest na my te kom en hy sê geloof kom dier die gehoor, en die gehoor of dier die woord, en die woord dier die prediking. Kan jy sien waar oor is ons hier? Dis die beginsel. Nou, die mooie stuk wat Susanne vir ons gelees het, wil ek somme net opsom in hierdie een ding, dat, dat Paulus sê, ek wil hee, dit kom daar uit vers 29 uit, hy sê, omdat het aan julle terwille van Christus genadiglik gegees, om nie alleen in om te glo nie, maar ook vir om te lei, terwyl julle die selle strijd het as wat julle in my gesien het, en wat nou julle nou van my hoor. Hy sê, en nou, jy sien ons die woordkie lei daar. Nou, die woordkie lei, kan jy anders vertaal. Jy kan om, dis nie lei nie, dis nie zwaar kry nie. Die woordkie is dokimatsu, ek dink dis die een wat daar is. Dokimatsu. Dokimatsu beteken, dis ondervinding. Omdat jy het net nou gesê, kennis en alle ervaring. Nou ervaring is om te lei, jylle onthou, ons het nou die dag gepraat van Romeine 5, en Romeine 5 het gesê, ons roem ook in die verdrukking, hy sê, ons roem in die hoop op die heerlijkheid, maar ons roem ook in die verdrukking, hy sê, want die verdrukking werk, leidsamheid, en die leidsamheid beproefdheid, en beproefdheid, die Engelse woord vir beproefdheid daar, dokimatsu, is die woord experience, ondervinding, Nou, ons het verlede week gesê, wat hier gebeur is, ek kan op die wal van hierdie rivier staan, of op die wal van die zwembad staan, en ek kan die water toets met my toon, of ek kan het onderzoek, en ek kan kyk of die pH reg is, en ek kan het laat ontleed, en kyk of het kiemvry is, en ek kan alles doen van die, ek kan alles weet van die water. Ek kan sy volume bepaal, ek kan sy sterkte bepaal, sy syverheid bepaal, maar wie wat, dis net klomp theorie. Wanneer ek ingespring het in die stroom, dan neem ek deel. Dat ek nie meer een toeskouwer nie want ek het deelnemer geword. Jy sien, om die ris in te gaan, is om nie langer een toeskouwer te wees nie, maar een deelnemer. Ek weet nie hoeveel van julle ouwens oefen gereeld nie. Ek hoop paie. Nou ek probeer gereeld oefen. En nou wat ek gedoen het, ek onthou ons gesê van disciple kom van discipline af. En as jy wil oefen, het jy discipline nodig, anders gaan jy nooit oefen nie. Eh, John Short, wat vir eh, Paul Nash afgerig het. Nou, Paul Nash was daar voor baie van julle sy tyd, en John Short nog voor dit. So, nou gee ek my game weg. Maar, maar joor, John Short was een baie befaamde africhter in ons land, en hy het hierdie ou, hierdie Paul Nash afgerig, wat een van die beste kortafstand atlete was, wat ons land ooit geken het. En hy het vir ons een dag gesê, hy het gesê, die mensse lichaam is inherent lui. Hy sê, en jy moet met die lijf praat, anders gaat hy jou oor aan sit. En is dit nie so nie. Ons sê ons van, van sit en staan is le die lekkerste. He? Ek weet, die eindelijk Afrikaanse woord sê, van sit en staan kom niks gedaan. Dit is ook so. Want dan doen ek net niks, want ek sit liever. Maar wat ek probeer sê is dit, ek stel myself daarop in, om in die ochend vijf uur op te staan, en klaar te maak om my fiets te klim en gaan fietsry. Op partij daar het ek nie genoeg discipline nie, om het te doen nie dan draai ek om en dan slaap ek verder. Wie wat kom ek achter? Dit pla my die heel dag. Het jy al achtergekom die uitstel om iets te doen? Gebruik meer energie as die doen. So ek wil vir jou sê, as jy in 2015 in Godse rust wil ingaan, get it done. Kry gedoen wat jy self voorgeneem het om te doen. Doen dit. Spoedatsu. Beiver jou. Moe nie dit uitstel nie, want die uitstel vreet energie. Ek wil hier, jy moet een ding verstaan vanmorgen. Ons wil vanmorgen praat oor een beginsel, die beginsel van energie. Ek het energie nodig. En God het genoeg energie om my deur te sien, so ek moet intap in sy energie in. Maar ek mors energie, die energie wat ek nodig het om in te skakel by sy energie, ek mors die energie, dier goeders uit te stel, wat ek moes gedoen het. Ek neem myself een ding voor, ek doen dit nie, ek neem my voor, ek gaan by, by André Keier, ek, ek gaan by André koffie drink, en elke keer, dan eh, denk ek, ek by André gaan koffie drink, volgende week, oef, ek moest by André, oef, ek tal weer vergeet, ek by André gaan koffie drink, en ek gebruik een massa energie, ek kon net soveel die eerste dag by om gaan koffie drink het, dan het hy my nie verkwalik om, dat ek nie by om kom koffie drinkie, en ek het al die vrede gehad, ek het by om gaan koffie drink, so sê, iemand het een dag gesê, hy sê, ek gaan hierdie pad maar een keer loop, vandag is maar net vandag, hy sê enige goed wat ek dus kan doen vandag, laat ek dit doen, en dit nie uitstel nie, want morgen het ek nie weer die geleendheid nie. Sy sien om in die ris in te gaan, is om te doen wat my hand vind om te doen, wanneer ek die geleendheid het, om dit te doen, en dit nie elke keer uit te stel, vir die volgende keer nie. Right. Maar nou, nou nou waar oor gaan dit? Dit gaan nou oor hierdie rivier, hierdie stroom, die stroom van Godse genieting, die stroom van Godse plan, van sy welbehaar, en hier loop die stroom voor my voorbij, so, tel jou nou voor, jy staan op die wal van hierdie rivier, en hierdie rivier sê, kom, ek vat jou saam, ek het genoeg energie om jou te vat tot by die eindbestemming, kom ons sê, ek trek nou hier so by, by Kakemas, en ek is op pad Oranje Moen toe, nee, ek moet bykie onderkant die Oograbies wees, want het sal nie werk, ten die waterval af nie, kom nie daar onderkant Oograbies, Nee, daar staan ek op die wal van die Oranje rivier. En die Oranje rivier is op pad Oranje moen toe. Dis sy eindbestemming. En daar is genoeg energie in hierdie water, genoeg stroom, genoeg kracht, om my deur te vat tot in Oranje moen, en hy sê, spring in. En ek sê, ek weet hom nie, water is al een bykie koud. En jy weet, solang as wat ek het uitstel, gebruik ek energie, maar vir geen effect nie. Solang ek op die wal staan, sal ek nooit nat word nie sal ek nooit die kracht van die water voel, wat gaan nie. Voor die ouwens wat so bevoorig is om te gaan ski, ek weet nie wie gaan ski nie, maar as jy gaan ski, as jy nie daar boe los en tegen die sloop afgaan nie, as jy vast oor daar boe, bly nie daar staan. Jy sal nooit die effect van die zwaartekracht wat jy tegen die stilte afvat, ervaar, voor jy nie los nie. So jy sien om te rus, is om te los, om te rus, is om myself oor te gee aan. Nou goed, hier is klop goed wat ek moet sê, ek probeer dit nou in, in volgorde gesê kry, en het is nou moeilik om het te sê. Maar ek wil terugkom tot wat Susanne vir ons gelees het. Dit gaan nou oor gemeente, en hy sê gemeente wees, is om een van siel en een van siel. Paulus sê, as daar dan enige troos en vertroosting en vrymoedigheid en al die goeders is, hy sê, as dit dan so is, en dit is so, hy sê, maak dan my dag, sê Paulus, dier eens gesin te wees. Hy sê, dier jylle self te beskou as oefenmaats, met een gemeenskapelike doel. Kom ons noem dit gymnasium, kom ons sê die gemeente is een gymnasium. En nou gaan ons, ons kom per sondagochtend saam om te gym, ons te afspraak. En om oefenmaats te wees, het ons gesê, is om op te dag, en om my te plaas onder die, kom ons sê, die Ons kan nou noem die bevel van die instructeur, maar ons kan het anders omstel, ons kan sê, om so gehoorzaam te wees, om myself, om onder die invloed van dit, want ek, hoekom moet ek gym toe gaan die eerste plek? Hoekom is jy hier in die eerste plek? Om jy, hoekom seker maak, jy hoor nie alleen nie? Om te kom kritiseer, om, om iets te kom krit? Hoekom is jy hier? Jy is hier om jyself te kom oefenen. Jy is hier om jyself te kom voed met Godse woord. Jy is hier om jyself onder Godse woord te stel, maar stel jou dan onder Godse woord. Jy sien wat gebeur het met ons, ons kom, allemaal van ons kom uit kerk uit. En in kerk het ons geleer om te sit, en meeste van die tyd nie te hoor nie, nie te luister nie. Want dit wat ons gehoor het, het ons nie gegryp nie. Was nie goeie nies nie. Was bevele wat ons moes gehoorzaam. Nou is daar een nieuwe stel gegevens, nou moet ons ons gedagtes oefen op een ander manier. En die gedagtes is om te sê, maar daar is nie meer een dwinglandij nie, daar is nie meer iemand wat my jaag moet sweep nie. Maar die stroom van Godse genieting loop by my voorbij dag na dag en hy sê, kom te min, kom wees deel daarvan. Word een getuie, ons het verlede week die swanepoel preek gehad, word een getuie van, kry jou eie getuienis, wees jy die getuie? maar jy sal nooit die getuie wees. Jy sal nooit die getuie in jou leven hee, solang jy wel staan hee. Jy het nodig om in die stroom in te klim. En nou sê, as ons as gemeente dit snap, dan gaan ons verstaan, of as ons verstaan, kom ons draai dit so om, as ons verstaan wat sy gesintheid in Jezus was, dan sal ons dalk dit recht kry, om ons gesintheid te verander. Maar nou gaan Paulus aan in hoofdstuk 2, hy sê, hierdie gesintheid moet in julle wees wat van Christus Jesus was. Hy, wat het geen roof geacht het om aan God gelijk te wees nie, het homself ontledig die gedaante van hem dienknek, gehoorzaam onder die invloed van Godse groter plan. Hy is so onder die invloed van Godse plan, dat hy homself oorgegeet tot die dood, die dood van die kruis, die verskrikkelijke dood. Hoekom? Omdat hy gehoorzaam was. Hy sê, ek het gekom om die wil te doen, om my God. David skryf aan die plek, hy sê, ek het lus oor my God, om die wil te doen. Luister, kan jy verstaan wat met Jesus gebeur, hoe sy gedenke verander het, nou, onthou, hy was mens soos ek en jy. Hy was in alle opzichte versoek soos ek en jy. En wat moes in sy denke gebeur het, hoe moes hy onder die invloed wees van Godse welba, Godse stroom, om lus te wees, om iets so verskrikkeliks te doen aan homself. Dit is wat oor Paulus sê, as jy hierdie gesind wil gaan verstaan, hy sê, dan sê, jy nie meer jou eie belang soekie. Hy sê, dan sê jy nie meer jou eie beding bezig wees nie. Dan sê jy nie gedierig dier met jou eie agenda bezig wees nie. Maar jy oor sal begin opgaan vir die ons wat rondom jou is van jou oefenmaats. Want jy sal besef, maar het gaan nie oor my nie, het gaan oor baie meer as ek. Dit is wat met hom gebeur het. Hy het homself, hy sê hierdie gesintheid. Nou, dit is nou die volgende woord, die woord gesintheid. Ek het die klomp woorde op die boord vanmorgen kom ons gaan hierdie kant aan, gesintheid. Hy sê, hierdie gesintheid moet in julle wees. Die woord is vrou in jou. Ek hoop, jy krij hulle allemaal neergeskryf, nooi. Right, dis terwille van henda wat ons hulle skryf. Hy sê, hierdie gesintheid, hierdie vrou in jou moet in julle wees, wat in Christus Jesus was. Nou, wat beteken die woord vrou in jou? Dit beteken om jou denken te oefen. Hoekom kom ons hier by mekaar? om ons denke te oefen. Wat sê Paulus? Ons moet verander word dier die vernieuwing van ons denke. Hy sê, hierdie gesintheid moet julle wees. Hierdie oefening van denke, so nou, ons het nodig om ons denke ook te oefen. En dis waarvan hy praat. Hy sê, want op grond van die feit dat Jesus sy denke geoefen het, het het een resultaat gehad. Hy sê, daarom het God om een naam gegee, wat boe elke naam is, so dat vir hierdie naam moet elke knie buig en elke tong sal beleid dat hy die Heere, dat hy die kiros is, dat hy die, die opreer is. Die resultaat van sy denken, luister mooi, omdat sy denken verander was, omdat sy denken geoefen was in die wil van God, was het vir hom nie onmoendlik om die prijs te betaal van die kruis nie, om te werk so ek en jy kan ris nie. En nou vraag vir ons, wil jy nie ook jylle denken verander nie? wil jylle nie ook jylle denken oefen. Hy sê, hierdie gesintheid moet in jylle wees wat in hom was. Met ander woorde, hy het sy denken geoefen, om te ris so beteken dat ek bereid is om my denken te oefen. En jy sien, ek kan nie my denken oefen as ek my nie kan onderwerp aan Godse woord nie, <laughs> hoor jylle. As ek nie kan luister met die gesintheid nie, so dat Godse droom my deel word, dat het my begeerte word, dat ek sê, ek kan nie anders nie. Sien jylle die beginsel? Sien jylle ris? Sien jylle, hier is energie in hierdie ris. Dit is waarvan hy praat. Hy sê, hy het om een naam gegeen wat boe elke naam is. So dat in die naam van Jezus sou buig elke knie en elke tong sou beleid dat hy die Heere is. Hy sê, nou kom hy by vers 12. Hy sê, van hoofdstuk 2, daarom my geliefde, soos jylle altyd gehoorzaam gewees het, met ander woorde, om te luister met hierdie gesintheid, die gehoorzaamheid, nee, soos jylle altyd met hierdie gesintheid geluister het, hy sê nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar nou ook in my afwezigheid, So waarvan praat Paulus hier? Hy sê, praat hier van twee goed. Hy sê, my teenwoordigheid en my afwezigheid. Nou luister mooi, ons het twee persoene hier waarmee van ons praat. Ons praat van Paulus, en ons sien Paulus is teenwoordig, teenwoordig, of hy is afwezig. En Paulus sê, jylle het nou mooi geloop toe ek daar was, toe ek jylle onder oog gehad het, het jylle rechtig perform, jylle was recht, jylle het geluister en alles maar wat my nou gebeur nou as ek nie hier is nie? Nou sê Paulus, of ek teenwoordig of afwezig is, dit boort nie verskil te wees nie. Ek wil nou nog een persoon vat. Hier is Jesus. Jesus kom wandel op aarde, hy is teenwoordig. En dan kom Jesus en Jesus sê een ding, hy sê, ek gaan weg. Hulle sê, Heere, maar hoe kan nie? Hoe gaan dit nou werk, sê Thomas? Hoe gaan dit nou werk as hy weg is? Hy sê, dis vir julle voordelig. Hy sê, daar is een voordeel in. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek weggaan, dan stier ek my geest na julle toe. Dan sê ek nie, jy sien, toe Judas, Jesus gaan verkoop het, daar by die fariseers. Toe doen hy het achter die deur, toe dink hy, Jesus sien om hy. Dis hoe dit met Mooses werk. Jy verstaan Mooses nie. Mooses is die wet. So, nou is daar een wet, wat sê, mag jy vannacht rij nie maar die wet werk net as daar spiekop langs die pad sit met die radarkie. Reg? Maar nou het God die wet vervang met gees. En die gees is binnen in my. So jy sien, as jy, ek die gees binnen in my, het ek die spiekop en die radar nodig nie. Jy sien, wat Jezus eindelijk sê, hy sê, Judas het om die draai gegaan en Jezus gaan verkoop, maar nou wil hy binnen in ons wees, so waar gaan ek om verkoop nou, wat hy nie sien nie? Gaan ek een ou verloon, gaan ek hen daar verloon as ek hierby staan? doen het betek eers, kies nooit. Maar die beste plek waar ek het doen is wanneer ek sy nie by is nie. Julle verstaan wat ek sê nie. Nou dis die beginsel, Jesus sê, dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek weggaan, stier ek die trooster, dan gaan ek binnen in julle wees en by julle wees die altyd. Dan het julle nie een spietkop nodig, julle nie een Mooses nodig of een Paulus nodig, wat oplet en kyk en jou oor die vingers tik en sê, hy nie, jy het Godse geest binnen in jou, wat jou aanmoedig en sê, jy kan, ek het, jy kan. Jezus gaan verder, hy sê, wanneer ek van die aarde verhoog word, hy sê, as ek mense na my trek, en gaan ek verder, hy sê, die werke wat ek doen, jylle sal groter werke doen, is dit. Omdat ek na my vader gaan. Hy sê so, as ek na my vader gaan, as ek nie meer in jylle midde is nie, is jylle op jylle eie. Jy weet, hoe christelik kom daar van Postmasburg af al die pad vanmorgen. Ehm, uh, ek kom ening achter, ek praat nie dag met, met Barend Visagie, jylle daar onder in uh, eh, Verliesdom al die ouwens wat uit die gemeente uitgaan, en daar aan die kant in die, in die verte land, sê, jy weet nie, Barend sê die woorde vir my, sê, ek wil so graag voor die gemeente gaan staan, en moet hulle praat, en sê, jylle verstaan nie. Jylle verstaan nie wat het is, om daar een kant te wees. Hoe ou verlang na die gemeente in die eerste plek, maar in die tweede plek, om te sê, wat het vir jou beteken, om op jou voete te staan. En nie een Mooses te heen nie, al spel jy dit Jan Brandt, om nie een Mooses te heen te sê, wat sê hy nie. Om nie iemand, een ander persoon te heen nie. Maar om te sê, na by my is die woord, en my mond en my hart. Besef jy, wat hy eindelijk sê is, toe ek in die gemeente gesit het, kon ek rustig sit en sê, morgen krijg nog, volgende week is daar meer. Dis ok, as ek skiep hierdie week, volgende week is daar weer een dienst. Maar wie wat, jy raak achter in die oefenprogramme. Dit is nou maar net so. Jy sien, een ou kry nie, fiks uit per pos nie. Met correspondentie nie. Jy kry fiks uit dier op de dag vir die oefensessie. En elke oefensessie wat jy mis, luister mooi wat ek sê, elke oefensessie wat jy mis, mis jy uit op fiks uit. Ja, jy oefen. Maar jy gaan nie so fiks wees as die ouwe al die oefensessie bywoon. Maar luister, jy kan die oefensessie bywoon en jy kan jip hou. Die instructeur sê, doen 12 repetities en jy sien die instructeur, kyk daar kan, dan nou stop jy by 10. Jy kan dit ook doen. Maar wie wat gaan gebeur met jou? Jy gaan achterblij by fiksheid. Jy gaan achterblij by spierontwikkeling. So jy kan opdaag, maar jy kan hier sit met die kop op aan die plek. Jy kan nie sit met jou eie agenda, <laughs> hoor jy, dan gaan jy ook nie dit heen. So dat is twee goed, ek het nodig om op te daag, en om my te plaas, die hoepa oeko, om myself te plaas, so daar een gesintheid in my staan, so die energie van God in my kan opstaan. So jylle sien nou, hy sê, Paulus sê, of ek daar is of ek nie daar is nie. Jezus sê, dis vir jylle voordelig as ek nie daar is. Jou Paulus sê, is eindelijk beter, beter as ek nie daar is nie. En nou kom hy by die punt en hy sê, om my teenwoordigheid, maar meer nou in my afwezigheid, hy sê, werk jylle eie huil uit met vrees en bewing, want het is God wat in jylle werk, om te wil sowel as om te werk, na sy welba. Nou, weer eens, sien jylle weer, ons sit weer met die, die konflik hier, rus, werk. Hy sê, werk jylle eie huil uit. Jylle eie huil uit. Jylle eie huil uit wat is ons heil? Die woord is soteria, dis beteken ons redding, ons geneesing. Ons kan sê, ons redding van ons gebrek, ons redding van ons armoede, ons redding van ons siekte, ons redding van ons onkunde. Julle verstaan wat ek bedoel? Dis wat die woord soteria beteken. Heil, oké, okay, laat ek het skryf. Heil. Heil is die woordkie, soteria. En kom ons noem het sommer net redding. Werk jylle eie redding uit, met vrees en bewing. Nou wat hy sê is dit, hy sê, werk dit uit, maar hy het gewerk dat ons kan rus. Nou waar kom ons vandaan he? Ja, Jesus het gewerk, want hy het die rechte gesintheid gehad, hy het sy denken geoefen. En omdat sy denken geoefen was, was dit sy begeerte om Godse wil te doen. Hy sê, ek het lis om my God om die wil te doen. Het was sy begeerd om Godse wil te doen, en hy het Godse wil gedoen, en het was die koste van sy lewe, die dood van die kruis. Daarom gee God om nou een naam wat boe elke naam is, nou vat hy hierdie naam, waarvoor hy so hard gewerk het, waarvoor hy sy lewe gegeet, vat hy hierdie naam, en hy gee vir ons die naam. Iemand wil eendag beskryf, hoe werk die beginsel van meer as oorwinnaar, en hy het, hy het beeld gevat van hierdie bokser, en laat hom voos geslaan in die kruid, maar hy het uiteindelik een lucky shot ingekry en sy opponent uitgeslaan, en hier krij hy die groot belt, hy is die bokskampioen van die wereld. En net so groot vet tjek. En nou vat hy hierdie belt in die tjek huis toe, en hy gaan sitte daar by sy vrou neer, en sy vrou begin spandeer op die tjek. En hy sê, dis nou meer as oorwinnaar. Hy is die oorwinnaar, sy is meer as die oorwinnaar, want sy Verstaan julle hoe dit werk? Goed, sy is meer as die oorwinnaar. Nou, kyk mooi, Jesus is die een wat vuist voorgeslaan is. Jesus is die een wat sy leven gegeet, wat die kruis verdraad, en daardier hierdie naam verdien het. En nou sê ek, laat julle nie as wees achter nie. En hy gee ons sy naam in, hy sê, in my naam sal julle. Hy gee ons die recht tot sy naam, hy sê, hy het gewerk, so ons kan rus. Maar sien jy, ons rus is in die naam. Ons beskerming is in sy naam, omdat hy my naam ken. Waar leed die redding? Omdat hy my naam ken. So kan jy nou sien waar oor sy werk jylle eie heil uit, met vrees en bewing. Waar kom jy vrees en bewing vandaan? Vrees en bewing, want hy praat van voorbos en tremels, maar hy gebruik twee woorde dat hy sê, toe veer en toe trembel. Nou luister, God werk nie met vrees nie, maar hoekom sê hy met vrees en bewing? Hy sê, omdat ons die implikaties moet besef, dat as ons nie as ons nie bereid is om die gesintheid te heen nie, as ons nie opdaag vir die oefening nie, as ons gedagtes nie verander nie, hy sê, het dit die effect in ons levens, die effect is, dat die dief by ons sal steelslag en verwoes, hy sê, dit kan jou leven kos, dit kan jou gezondheid kos, dit kan jou finansies kos, kom aan, hy sê, so, as jy dan nou wil vrees, vrees, laat jou finansies en jou gezondheid en jou lewe en jou gesin en jou huwelik by die deur kan uitgaan, as jy nie opdag om fiks te wees vir die oefening. Want die dief loop rond soos een brilende leeuw om te kyk wie hy kan verslind. Wie kan hy verslind? Die 130 pond zwakkeling voor die krachtkursus. Die ou wat nie geoefen is nie. Die ou wat nie kan staande bly nie. Dis die ou wat jy gaan verslind. En besef jylle waarvoor daag ons op? Ons daag op vir een oefensessie. Hoekom? Omdat ons energie nodig het, ons kraag nodig om te kan staan. En dit is een oefening van ons denken. Ek hoop jylle sien die verband tussen die oefening van my denken en die beeld wat ek nou vir een oefensessie gebruik. Paulus sê die lichamelike oefening het weinig nut, maar die geestelike, die saligheid, hy sê oefen jou in die godsaligheid. Hy sê, ons het die woord van die waarheid nodig om ons te bevestig. Maar nou kyk nou hier, hy sê, want het is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na nou sy welwaar. Nou, hy sê, dit is God wat in ons werk, nou die woord werk daar, as julle om ons neerskrijs, die woord werk, is die woord ener geio, daar kom energie vanaan. Hy sê, dit is God wat in ons ener geio, God is die energie in ons, om twee dinge te doen. Om te wil, sowel as om te energie. Die tweede werk is ook energie jou. Hy sê, want dit is God, ek spreef vers 13, hy sê, dit is God wat in ons die energiebron is, en in staat is om twee goed in ons levens te doen, om ons die wil, die begeerte te gee, en om die energie te voorsien, om dit dier te sien om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaar. Nou luister mooi, God maak nie van jou pion of een papit nie. Dit beteken nie dat God sê, alright, ek vat jou in die kraag en nou sal jy nie. Dit is liefde hierdie, nee, is een keuse. So God het die energie in ons. Eh, luister mooi, wat sê Jacobus? Jacobus sê, met jaloersheid begeer Godse geest wat in ons is. Jesaja skryf, hy sê, daarom sal ek met ongeduld wacht om jou genadig te wees kan jylle hoor wat hier binnen aangaan? Ons het gelees in Psalm 95, wat in Hebreus 3 en 4 herhaal word, hy sê, daarom vandag as jylle sy stem hoor, hy sê, verhard nie jylle harte soos in die woestijn nie, hy sê, God sê, wil jylle nie, hy sê, ek het in my toren gesweer, dat jylle my ris nie sal ingaan nie, die woord is totaal verkeerd vertel, wat daar eindelijk staan, hy sê, ek het met passie, het ek uitgeroep, sal jylle nie toch maar in my ris ingaan nie, die toren is die woord orgei, Dis passie. Hy sê, God roep passievol uit, sal jylle nie maar in my ris ingaan nie. Nou kan jylle hoor Godse hart. God sê, hierdie energie binnen in my, hierdie energie is die passie, dis die passie van God vir sy droom vir jou leven vir hierdie jaar. Is Godse passie om te sê, wil jy nie toch maar in my ris ingaan nie? Wil jy nie toch vandag as jy my stem hoor, toelaat dat jy onder die invloed van my woord kom nie, laat het in jou een begeerte skep nie, een wil skep, laat jy lis het om Godse wil te doen nie. Jy lis het om in die stroom te spring nie. Come on, sien jy, hy sê, en wat gaan dit doen? Dit gaan die energie, hierdie energie oorplaas na jou toe. Hier is ons prentje, daar is ek, hier is Godse gees. En Godse gees energie, hier, God sê ek, my energie in jou sit, ek wil hierdie energie deurbring in jou lichaam in. Hy sê, die wat op die Heere wacht, die wat een word met hom, die wat onder sy woord staan, die wie sy wil geactiveer is, kry nieuwe kracht. Daar is jou energie. Hulle vaar op met vleel soos die arne. Hulle hartloop en word nie mag nie. Hulle wandel word nie mat nie. Hy sê, die jongman is strijk as jas, maar jylle bly staan. Hoor jy wat is ons erfdeel? God sê, ek wil jou laat opvaar soos die vlees van die arne. Hy sê, ek wil jou gebeente laat groei soos jong gras. Kan jy jou voorstel, die jaar 2015 is die jaar waar jou gebeente groei soos jong gras. Ons het gesien met die goeie reen, hoe groei jong gras. God sê, ek wil jou so laat groei. Waag nie dit he, by wat is waar is is. Gods hart, ek en jy kan dit stop, besef jy, tussen God, sy gees en my, is daar een ruimte. Ons het die prentje geteken, waar gaan ek hom nou teken? Nou het ek, maar jy het ons nou klaar hierdie afgeskryf. So nou kan ek om hier teken, ons het die twee prentjes geteken, ons het gesê, daar is ek, Godse gees in my, en nou is daar een van twee goed, ek kan Godse woord toelaat, Hefereers 4.12, Godse woord, levendkrachtig, skerper as enige zwees, nein, is zwaar, dring in tot die scheiding tussen Godse gees en my denken. Dit vul hierdie ruimte op, en dit word een oordraar, dit word een geleier vir Godse woord, om in my denken te kom, om onder die invloed te kom, om te hoor met hierdie gezindheid, om te kan sê, ek het lis, o my God, om my wil doen. Ek wees dit, ek wil jou sê, solang as jy Godse wil doen, om jy sê, ek moet, ek kan nie anders nie, is jy nie daar nie. Maar wanneer jy by die plek gekom, dan sê ek het een begeerde Heere, ek het lis oor my God, om jy wil te doen, dan jy daar gekom. Dis wanneer het gebeur. Maar, ons het een ander prentje geteken, ons gesê, onder die oude bedeling, toe ons verkeerd geluister het, toe ons nie onder die waarheid van Godse woord was nie, maar toe ons onder die aanklaar was, was hier een wet, wat ons aangekla het, Jesus sê, ek gaan julle nie veroordeel nie, maar die Mooses op wie julle gehoop het, die wet, dit sal julle veroordeel nie laatste dag. Nou, jy sê, die wet is veroordeel, nou kyk nou mooi, hier het ons twee beelde, twee paie, want onthou nou, hierdie energie van God moet nou deurgaan na my toe, hier is ek, hier is God, hier is die beeld, die energie moet deurgaan, en nou, nou sien ons, ek kan dit weerstaan, en ek wil nou die woordkie weerstaan gebruik, En as jy weerstaan hoor, dan denk jy dadelijk aan twee skrifte, ek denk toe dadelijk aan twee skrifte. Die een is wat Stefanus gesê het. Stefanus sê in handelinge 7, daarby vers 51, sê hierdie ding. Hy sê, jylle hardnekkiges en onbesneednis van hart en oore. Hierdie ons geluister na nou, hom, hulle het opgedaag vir die oefening, maar hoor jy hulle koppe. Hulle was nog toegesluit hier. Nou sê hy, jylle hardnekkiges en onbesneednis van hart en oore. Hy sê, jylle weerstaan altyd die heilige geest, nes jylle voorvaders gezind jylle weerstaan, die woord wat hy gebruik vir weerstaan, is die woord anti-pipto. Yes, ek geef jylle aan my Grieks vermoor, he. Goed, anti-pipto, wat beteken anti-pipto? Pipto is toevol, om te gaan le, om te val. Anti is, jylle weet ons, nie, en dan nie, anti nie, is teen. <laughs> Ok, nou, anti-pipto beteken, om te val vir Godse geest. Hy sê, jylle wil nie val vir Godse geest nie. Hy sê, dit is asof Stefanus met hierdie ons praat. Stefanus het so hierdie heerlijkheid, dat hy die hemel geopend sien en Jezus aan die rechterhand van God sien. Hulle is letterlijk in die hemel. Ek het julle die story vertel van Tani Sophie wat op haar sterfbed geleed, eh, Dries Niewoudse ma, en ek gaan besoek aan die hospitaal en nationaal, en die mense, haar, haar kinder staan om die bed, want dit is haar laaste uur. En ek gaan staan so in die deur, en ek, sy sien my so tussen die mense deur, en sy wink vir my so. En ek kom en ek gaan staan by haar, en ek bik oor haar om haar een drukkie te gee, en sy grijp my met kracht. Sy trek my so tegen haar vast. En ek, die oomlik, is ek in die hemel. Die oomlik is ek in die heerlijkheid van die, die vrede stilte, rus, alles om my rak weg. Ek is letterlijk in hierdie kokon van Godse rus. Ek beleef as ek, ek nie vir jou kan beskryf nie. So erg so ek begin skit, ek begin, ek weet nie hoe dat ek lach nie, maar ek lach. Ek begin skit van die heerlijkheid hiervan. En die ouders dink, maar is hierdie ouders verspot. Maar so groot is hierdie oomlik. En ek, ek het daar uitgestap haar gegroet, en as het uitgestap was, was nog nie by die huis nie, toe sy weg. Maar sy was klaar daar. En sy het net, sy, asof sy vir my gewag het en gesê, kom, ek wil jou net gauw vat waar ek gaan. He? Is dit nie die wonder daarvan, as hy ooit gewonder het, dan vat het die wonder weg. Maar besef jy, om onder Godse geest te wees, is om by die plek te kom, waar ek kan sê, Heere, jy het my beter gekryf. Hy sê, jylle, weerstaan die heilige geest. Hier so staan Stefanus, hy het lang kalberings geslaan. Hy kon rechtig om uit die ding uit gepraat het, maar hy praat om letterlik onder die klippe in. Maar hy sien die heerlijkheid van God, hy het nie saak met die ouds wat die klippe nie. Hy het nie die saak met sy antlaars nie. Hy het klaar die oop arms van God gesien. Hy het klaar daar, hy voel die klippe nie. En nou sê hy vir hulle, jylle staan, in die oomlik van die openbaring en manifestatie van Godse geest in jylle midde. En jylle wil nie daarvoorval nie. Jylle hard nekkig vast aan wat? Aan die ander kant. Jacobus 4 vers 7 sê, onderwerp jylle dan aan God weerstaan die duivel, daar kom weerstaan weer, maar die woord weerstaan is een ander woord. Dis anti-histemai, Nou die ouders wat bykie medisch ken weet, antihistamine, histamine is die goeders wat maak het ons swellend en het en, en rooi word as daar inflammatie is en antihistamine werke thee, werke allergie thee. Maar wat antihistamai beteken, dit beteken om, histamai beteken eindelijk om te staan, is om teen iets te staan. Hy sê, onderwerp jylle dan aan God, weerstaan die diabolos, ah, hier is nog een woord, nog nie klaar nie, nie. Die woord oor die duivel praat hy van die diabolos. Diabolies, nee, dis waar ons woord diabolies na kom. Diabolos. En ons vertaalde die duivel, maar dit bestaan eindelijk uit twee woorde. Dit sê dia en balos. En dia is as gevolg van. Onthou jylle Romeine 4, 25 het gesê, Hy is oorgelever as gevolg van ons misdade en hy is opgewek as gevolg van ons of terwille van ons uh, eh, rechtverigmaking. New King James sê, die as gevolg van in Engels is because of. He was delivered because of our misdeeds. He was resurrected because of our justification. Nee, die skrif ken jylle goed. Nou, dis wat die as gevolg van. En balos beteken aanklag. Onthou jylle nou die aanklaar van die broers? Right? So, as hy sê diabolos, as hy praat van die duivel, dan praat hy eindelijk van, as ons het opbreek, van die resultaat as gevolg van die resultaat van die aanklag. So, hier het ons om te onderwerp aan die gees, of ons het die aanklag, of ons het antihistamai wat sê, ons moet die aanklag weerstaan. Alright, so wat probeer ek sê? Kom ons maak het la. Hy sê, ek is of onder die gees, of ek is onder die anklag. Kom ons maak het praktisch. As ek aan nou uitstel, wat doen ek met myself? Ek kla myself aan, ek word diabolos. Diabolos ek word die anklaar in my hele lewe. So nou kan ek sê, ek gaan myself nie langer anklaar nie, en ek gaan ook nie oefen nie. Maar wie wat gaan gebeur? As die dief kom stilslag en verwoes, vir wie gaan ek verwijt? Gaan ek soos Job maak en sê die Heer het gegeen, die Heer het geneem? Of gaan ek nou, dat ek weet wat die waarheid is, moet erken en sê jou stupid fool, jou eeskult, jy het oor jouself gebring. Jy sien, dit wat ons doen. Moeilikheid kom oor ons pad, en dan gee ons God die skuld. Dit is wat jy opgedoen het. Dit is wat die, wat die anklaar doen. Die anklaar, die mensenmoordenaar van die begin af, die vader van die leen, hy maak dood, dan gee God die skuld, dan geloof ons om. Dit is wat ons al die tijd gedoen het, sien die anklaar. So nou word ek een anklaar van God. Sien hoe ver gaan die anklaar nou? So ek is of onder die anklaar, of ek is onder die geest. Nou kom Paulus in 2 Korinther 3, hy sê, ons het bedienaars geword van die Nieuwe Testament, nie van die letter nie, nie van die aanklaar nie, maar van die gees. Hy sê, van die letter maak dood, maar die gees maak levend. Hy sê, want as die bediening van die dood met dit is op klippe gegrafeer, die bediening wat veroordeel in eerlijkheid was, dat Mooses sy gezicht geblink het, hy sê, die bediening wat veroordeel, die bediening van die dood, die wet, hoor jy? Maar luister, wat het Paulus net nou gesê, Nieuwe Testamenties, Hy sê of ek aanwezig of afwezig was. So kan jy sien waarvan praat Paulus. Paulus sê, jylle het alweer van my en Mooses gemaakt. Want jylle tree op een manier op as ek daar is, maar jylle tree op een ander manier op as ek nie daar is nie. Hy sê, dan is ek die spiek op. Dan is die wet terug. Hy sê, maar veel meer nou as ek afwezig is. Dis wat Jesus sê, hy sê, ek vaar op in die hemel, ek gee my gees in jylle. <laughs> Dis vir jylle voordelig dat ek weggaan. Dis sê jylle hoe dit verander? Dis En nou is ek of onder die geest, of onder die anklaar. En as ek onder die anklaar is onder die wet, nou sien jy, as ek myself dis anklaar, en myself verwijt, gebruik ek een klomp energie, en wat gebeur? Hy sê, bly daar een bedekking oor ons harte, word ons nie verander nie, word ons denken nie geoefen nie, kanseleer dit die effect van ons oefening, of ons het in elk van nie geoefen nie. En as ek nie geoefen is nie, sê die gesintheid nie, dan kan ek nie my eie heil uitwerk nie. So wat sê ons vir mekaar? Ons sê, dat my heil, my redding, my geneesing, al Godse beloftes in my leven, het God in my rekening inbetaal. Dit is myne. 2000 jaar voordat ek geboor is, het hy vir my een polis gekoop. Die polis het ryp geword voordat ek geboor is. Hoe lang loop een polis? Het lang loop. Nie 2000 jaar nie. So hy het lang al ryp geword. Hierdie polis is lang al, hy kan lang al op hierdie polis trek, met al sy voordele. Voor ek geboor is, het die polis ryp geword. En nou sê hy, werk dit uit, al het uit, sê jou nou. Gee jou die pinnummer, jou persoonlijke identiteitnummer, nou is terug in vlaasjaars, het laaste boodskap. Nee, sonder een pin, ons het identiteit wat ons in hom het. Hy sê, werk dit nou uit, onttrek dit. Hy sê, ek gee vir jou, ek is die energie in jou, wat as jy my toelaat, sal ek die vlam aansteek, sal ek een begeerte vir jou gee as die begeerte daar is, sal die energie saamvloei uit Godse geest, uit die bron van die weid, die strome van levende, wat as die stroom, nou is die rivier binnen in my, die strome van levende water, van, as uit jylle binnenste vloei, sien, hier is nou kracht, hier is nou stroom, wat vloei, sê, dit is die kugje, werk jylle ei uit, so wat sê, die griftene wat sit en wacht, dat God iets moet doen, gaan lang wacht, maar die griftene wat besef, dat God gedoen het, gaan jy heil uitwerk. En dan gaan 2015 die jaar wees van Rus. En dan moet ons dit net eindig met laatste vers. En dit is wat Paulus nou sê. Hy sê, werk jylle eie uit met vrees en beving. O, dan sê hy, uh, doen alles sonder murmurering en teespraak. Eindelijk wat hy sê, moet nou nie een discussion daarvan maak. Jy moet dit nie verwijs na, kom het tegen nie, doen dit spoedat so. Jy sien een manier hoe ons hierdie goed uitgestel kry, is sê, ons moet net eers die komitee by mekaar kry. Huh? Right. Hy sê, sonder teesprak, moet nie die discussie daar oorvoer nie. Hy sê, so dat, jylle onberisplik en onrecht kan, kan wees, kinders van God, sonder gebrek, <laughs> hoekom, jylle dit uitgewerk? Jylle het jylle gebrekkigheid laat vaar, jylle het sonder gebrek, te midde van een geslag, wat vol gebrek is, vol die ellende is, vol tekorte is, te midde van een krom en verdraaide geslag, onder wie jylle skyn soos licht in die wereld. Staan op word verlig, jou licht het gekom, jou licht het inderdaad gekom. Die heerlijkheid van die Heere wacht om oor jou op te gaan. Hy sê, dat hy wat ons werk om te wil sowel om te werk na sy welbeha, judokia, hy sê dat Godse goeie wil sigtbaar word in jou leven, jy sal die, dit is jou getuienis, jy sal die getuienis wees van Godse goeie, welgevallig en volmaakte wil, jy sal die getuienis wees, hy sê, daarom sal jy skyn soos een licht in die donker wereld, duisternis kom oor die aarde, donkerheid oor die volke, luister in die nies, dan oor jylle dit, maar oor jou, wie is jy, hierdie gesintheid, Vroneio, hierdie oefening van gedachte moet by julle wees wat in Jesus was. En die oefening is het doel tot die middel. En die middel is, die mik waar jy ons gaan, is om veranderd te wees in my gedachte. Om in Godse stroom te wees. Om lust te wees om sy wil te doen. Om sy wil kans te gee. Wat sal dit doen in my leven? Dit sal maak dat ek my onderwerp aan Godse geest, dat ek val van Godse geest, ooral waar Godse geest een inspraak gee, val ek vir sy gees. En waar die anklaar kom, sal ek staan. En nou, jylle stem met my saam, ek sal self nie anklaar dan kan wees nie. So onvergevingsgesintheid sal maak van my anklaar. Bidderheid maak van my anklaar. Negativiteit, hoor jy, al hy goed gaan nou oor die deur uit. My gedagtes gaan nou vloei saam met Godse stroom. En dis waar hy my wil heen. Paulus skreef die Colossense 3 hy sê hierdie ding, hy sê, dat jylle vervol mag word met alle geestelike inzicht, jylle ken my woord soenieses, nee, dit is die woord wat sê, die twee strome vloeg, vloe in mekaar, my gedachte vloe in een met Godse gedachte, my gedachte word syne, Godse gedachte word nie bedreig nie, Godse gedachte is die licht, die licht weerstaan die duisternis, die licht drijf die weisternis na buiten, prijs die Heere, Vader, ons dankie, dankie dat ons kan uitsien na een jaar. Een jaar van ris, een jaar waarin ons geoefen word, en ons gedachte so geoefen word, dat ons fiks is, en kan deelneem, dat ons in die proces van deelname, dat ons nie meer bezig is met voorbereiding om deel te neem nie, maar dat ons op hierdie oomlik vandag in die stroom kan wees. Amen deelnemers kan wees in plaas van toeskouwers. Dankie vir die energie. Dankie dat nog steeds u is wat in ons is, wat in ons werk, wat on ons die energie verskaf om ons gebeente te laat groei soos jong gras. Ons eer die Vader in Jesus naam. Amen. Amen. Moet iemand iets sê? Ek sien julle met een wonderlijke week.